LEAINA kai ALOPEX LEAINA ON EI DISDOMENE HUPO ALOPECOS epitoi TOE DIA PANTOS HENA TICTEIN, HENA EFE ALLA LEONTA, HOTI TO CALON UC EN PLEESEI DEI METREIN, ALLA PROS areten AFORAN.